بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول المؤلف رحمه الله باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه استغناء و اکتفا فقط اکتفا کردن به قرآن و از کتاب های دیگر راه ها و مسلک های دیگر چرا ما باید کتاب های دیگر هرچند که از طرف خدا فرستاده شدن باید راهش بکنیم مثل و انجیل چرا چون این کتاب ها به تحریف کشانده شده و خداوند چیزی در این قرآن نکاسته از اون علومی که به اون امتهای بیشین داده و نزلنا علیکه القرآن تبیانا لكل شيء قرآن تبیانه بیانه امام شاطبی رحمه الله در کتاب اعتصام مفصل پیرامون این آیه شرح میده و همچنین فرموده خدا نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم رسول الله اومده که تبیین بکنه اون چیزی یعنی حرف و سخنان رسول از اقوالش از افعالش شرح و توضیح به قرآن بعد خود امام شاطبی میگه میگه بدون شک یک سری چیزا هست که در سنت هست ولی در قرآن نیست اصلش هم نیست شاید اصل عامی به پیدا بشه مثلا توصیه به عدل و تقوا مثل بحث ایراس مادر بزرگ و پدر بزرگ در قرآن بحثش نیست یا بحث حرمت گوشت اولا، یا حرمت مطعب و سیغه در قرآن بحثش هست نه نیست فقط در کجا بحثش اومده در سنت خب پس چرا خدا من گفته که قرآن همه چیز درش هست همه چیز درش هست همه چیز از اون چیزی که ما بندگان بهش نیاز داریم تبیان به کل شی یعنی تبیان همه چیز از همه چیزی که ما نیازمنده نه اینکه از علوم دنیا هم ماشی سوار شدن و ما ساختن و اینا هم توش باشه خیر قرآن برای دنیا ما نیومده قرآن برای چی اومده قرآن برای آخرتمون اومده راه نجاتمون اومده بعد سعادت به خاطر سعادت اخروی اومده نه برای دنیا ما. کسانی که میرن از قرآن علم فیزیک و شیمی با تکلف بیرون بیارن اینا در گمراهی هم چون قرآن برای فیزیک و شیمی اصلا نیمده هدف قرآنی نبوده شاید معجزه ای از این علوم در قرآن باشه ولی این دلیل بر دلیل بر این نیست که ما اصل اساسی که قرآن براش فرستاده شده و اونم عبادت خدا و اطاعت از خدا رها بکنیم بچسبیم فقط به اون معلوماتی که قرآن قرآن برش دلالت داده قال روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال امتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقيه ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضيت بالله ربنا والإسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم برقية السورة دارت عمر بن الخطاب میبینه میگه متهوكون يا ابن الخطاب شك داري میگه دين در اسلام در قرآن شك داري متهوكي يعني شك داري تردید داري مگه در دين خودت میگه أمدام لقد جئتكم أمدام براي شما بحجتي بياني أو شكار لقد جئتكم بیها بیضا نقیه سفید و پاک اون قرآن و اون سنتی که واضح و آشکاره من با این بهتون اومدم دینمون نیازمند فلسفه و فکر و اندیشه کفار و مشرکی نیست دینمون واضحه خداوند میگه به لسان عربی مبین با زبان عربی مبین واضحه جاهلش میتونه درک بکنه عالمش هم میتونه درک بکنه همین میتونن درک بکنن لغت قرآن سخت نیست لغت قرآن آسونه لغت قرآن ساده است رسول الله صلی الله علیه و اینجا ناراحت میشه وقتی که میبینه عمر بن خطاب رضی الله عنه این برگشت توراته ناراحت میشه که مگه شما شک دارید در قرآنتون که رفتید تورات رو دارید میکنید و اگر موسی میگه زنده بود رسول الله صلی الله علیه و سلم تابعش میشدید شما گمراه میشدید چون اگر موسی زنده بود باید پیرو من میشد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر چه که پیامبر خداست چرا چون رسول خاتم النبیینه چون اون ادیان این دلیل حدیث دلیل بر که ادیان دیگر منسوخن یهود و نصارا گمراهن و این گمراهی انسان را به کجا میبره؟ به جهنم و خلود در جهنم اگر تابع موسا میشدی و الان من بودم تابع موسا اگر موسا بود نه این کلام نیست اگر موسا هم بود پیامبر خدا موسا بود تابع موسا میشدی شما چی میشدی شما گمراه میشدی مغضوب علیه و ضالی میشدی ما و تبعتموه و ترکتمونی ضللتم شما گمراه میشدی قال باب ما جاء في الخروج عن دعوه الاسلام حالا سوالی که اونجا مطرح میشد اونم این حکم خوندن تورات و انجیل چیه؟ حکم خوندن تورات و انجیل ما اگر عالم میدونه از باب تحقیق از باب رد همونطور که نتیمیه اومد کتاب نوشت هدایت الحیارا و غیر ابن قیم هم نوشت کتاب نوشتن در رد بر نصارا از بابی که رد برشون بدیم اون عالم متقن مشکلی نیست اما اینکه شخص شک داشته باشه و بره بخونه یا هنوز آگاهی در دین خودش نداره بره اون کتابا رو بخونه علما اجازه ندادن حالا بحثش مفصل اینجا لازم به باز کردنش نیست قال باب ما جاء الخروج عن دعوه الاسلام هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو سماكم المسلمين کی ما رو مسلمان نام گذاشته خداوند یا ابراهیم کی اسم ما رو مسلمان گذاشته خداوند متعال هست که اسم ما را گذاشته مسلمین خدا میگه وجاهدوا فی الله حق جهادی هو اجتباكم من خدا وما جعل عليكم في الدين من حرج سختي بس ما نقدرش ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم نقول جوف هو اجتباكم بعد هو يعني خداس که انتخابتون کرده خداست که نامتون گذاشته مسلمان هو سماكم المسلمين من قبل في هذا أسقاب قبل الان در القرآن قرآن اسمتون رو مسلمان وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم بس خداونده که اسم گذاشت اسم ما گذاشت مسلمان یا اسم ما گذاشت تبلیغی سلفی جامی مدخلی اسم ما چی گذاشت اسم ما گذاشت مسلمان با این القاب ما بینمون ادوات و دشمن شاید مثلا شخص بگه من روشم روش راه سلفه ولی حزبی گروهی باندی به اسم سلف ما نداریم به اسم سلفیت ما نداریم که رئیسی مجموعه داشته باشن که رئیس و رؤسا و تنظیمات داشته باشن نداریم اگر هم داشته باشیم اون جماعت میشه مبتدع اون جماعتی که به اسم سلفیت تأسیس بشه برای خودش بیعت بگیرن برای خودش تنظیمات سری داشته باشن خودشون از ها جدا بکنن اون جماعت چی میشه میشه جماعت مبتدع اگر بخوام خودشون جدا بکنن مسلمان ها از همدیگه جدا نیستن همه ما مسلمانیم و با چشم اسلام باید به هم دیگه نگاه بکنیم به خاطر همین ابن تیمیه میگه دیگه اگر بحث جهاد با کفار شد دیگه نگاه به اشعریت و ماتریدیت نمیشه نگاه به اسلام میشه این که بگیم ما اشعریه با صلاح مثلا صلاح الدین ایوبی که اشعری بود ابن تیمیه به عنوان یک برادر ازش یاد میکنه چرا چون اینجا بحث اسلام و کفر چون این اسمش اسلامه ما اسم اسلام رو ازش نگرفتیم چون اشعریه درست خودش میگه من هم خودش خاص میکنه در یک قالب خاصی اسلامش خاص میکنه و دیگر ها رو از خودش جدا میکنه وقتی کسی میگه من اشعری ام یعنی خودش رو خاص میکنه دیگه خودش از دیگر مسلمان جدا میکنه ولی که ما به چشم اسلام بهش نگاه میکنیم نه به چشم اینکه ما خاصیم اونا خاصه عن الحارث الاشعری رضی الله عنه عن نبی صلی الله عليه وسلم انه قال امركم بخمس الله امرني بهن پنج تا بهتون چیز امر میکنم خدا بهم امر کرده رسول الله صلی الله علیه و آله حدیثم حدیث صحیحه السمع و سمع و دو تا چیز جداگانه والجهاد والهجره والجماعه چند تا شد پنج تا شنیدن از حاکم اطاعت از حاکم جهاد با حاکم هجرت از دار کف دار معصیت هجرت از گناه همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هجرت از دار کف داریم دار بدعت داریم به دار اسلام و هجرت از گناه داریم المهاجر من هاجر الخطايا والذنوب رسول الله صلی الله علیه مهاجر کسی که از گناهان هجرت بکنه الجماعه، لزوم جماعت مسلمانان یاد الله مع الجماعه دست خدا تایید خدا نصرت خدا با جماعت خودمون رو از, از جماعت مسلمانان جدا نکنید خب اینجا اینجا 5 تا چیز بیان شده وقتی که اینجا ولی امر مسلمانان باشه وقتی که ولی امر تعیین شده باشه ما حق خروج بر آن نداریم حق عدلش رو نداریم الا رسول میگه الا انت رو کفرا بواح عندكم من الله فيه برهان کفر بواح آشکاری که مدرک روش داری نه اینکه کفری که محل اختلاف بقدر همین محمدوها میگه چی ما کسی را تکفیر نمی کنیم در اون مسئله اختلافی بلکه تکفیر در مسائلی میشه شخص بعد از قیام حجت بیان محجت و انتفاع موانع در مسائل مجمع علیه حکم به ما انزل الله مسئله مجمع علیه یا اختلافی مسئله اختلافی علما اختلاف دارن که کفرش اکبر یا اصغر اون شخص دیگه با توجه به مسئله اختلافی دیگه تکفیر نمیشه هرچند قوانین و ضوابط دیگه داره یعنی بحث قامت حجت و بیان محجت، انتفاع موانع سر جای خودشه یعنی بالفرض اون کف مجمع علیه بود باید انتفاع موانع باشه یعنی شخص جاهل یاد داده بشه شاید شخص عاجز نمیتونه مثل نجاشی شاید شخص مکرهه و شاید هم شخص اشتباه کرده مثل حاکم بلتعی که اشتباه کرد خب اینجا رسول الله صلی به پنج تا چیز امر میکنه میگه خدا امر کرده سمع و طاعت حاکم در اون امر معروف در اون امری که عصیان خدا درش نیست لا طاعت المخلوق فی معصیتی الخالق در معصیت خالق نباید تابع حاکم و نفق والده میشه در اون امری که چی؟ در اون امری که اون ولی امر مصلحت میدونه و مصلحت میشوره بخاطر همین خداوند وقتی اقرامی قل اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم گفت اطیع الله و اطیع الرسول اطاعت خودش جدا اطاعت رسول جدا و نگفت اطیع اول الامر منکم چرا چون اطاعت اول الامر زمنیه در ضمن اطاعت الله و رسولش وارد میشه باطره همین دوباره اطاعت کلمه اطاعت هم تو که میگه دوباره کلمه اطاعت را تکرار نکن یعنی اطاعتش یک شرع مستقل نیست به عنوان دین نه به عنوان اینکه این امر مباحه الان داره دستور میده حالا جهاد حالا نمیدونم مسائلی که مصالح مرسله هست بس بحث شنیدن و اطاعت و فرمانبرداری از حاکم حتی در جایی که رسول الله صلی الله علیه و در جای دیگه میگه این ضرب ظهرك واخذ مالک فاسمع واطع اگر کتکت زد مالتو برداشت سمع و طاعت داشته یعنی يعني ظلم که جای دیگه میگه حتی در برده حبشی باشه سمع و طاعت داشته باشه فان قال والجهاد والهجره والجماعه فانه من فارق الجماعه قيد شبر فقد خلع خلع ربقه الاسلام من عنقه الا يراجع کسی که جماعت مسلمان تر رو کنه بگه من دیگه مبایع این حاکم نیستم با این حاکم نمی جنگم نماز پشت سرش نمی کنم یک وجه یک وجه فاصله گرفتی از جماعت مسلمانان مثل این که تو اسلام اون گردنبند اسلام را از گردنت پاره کردی و جدا کردی و من دعا به دعوه الجاهلیه فانه من جثه جهنم کسی که دعوای جاهلیت یعنی شعارش جاهلیت باشه عصبیت قومی و اون جاهلیتی که قبلا میان شد این جایگاهش کجاست جهنم فقال رجل یا رسول الله و ان صلى و ان صام هر روزه بگیره و نماز بکنه قال و ان صلى و ان صام هر چند روزه بگیره نماز بکنه فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله به اون شعاری که خدا بر شما گذاشته مسلمان مسلمان هم دیگر رو خطاب بکنید اسم اسلام رو از هم دیگر نگیرید مثلا شما نگاه بکنید از مسائلی که در اسلام رخ داد به ها که اومد مثلا بدعت کلام مثلا معتزله اومدن گفتن کسی گناه کبیره مرتکب بشه کافره در صورتی که ما حدیث شفاعت داریم کسانی من قبضه میکنن از جهنم بیرونشون میاره سوخته شدن مثل زغال شدن کسانی اهل گناهن پیامبران شفاعت در حقشون میکنن پیامبر خدا شفاعت میکنه ملائکه شفاعت را قبول نداره و کسی اگر قبول نکنه از معتزله این حرف رو تکفیرش میکنن میگن که شما دارید اون کسی که کافره رو تفسیر نمیکنید در نتیجه شما کافرید اشاعره میان میگن که ظاهر نصوص کفره اگر بهش بگی مثلا بگی خدا بالای عرش کفره خب تکفیر اومد اسم اسلام رو از اون شخص گرفتن به خاطر چی به خاطر اینکه خلاف اعتقادشونن خلاف منششونن ما نمیتونیم اسم اسلام را هم از هم دیگه بگیریم بلکه مگر با ناقض سریح و واضح بخواد از انواع شرک اکبر باشه و انواع کفر اکبر باشه بعد از اقامت حجه نه با تعبیل هیچ وقت اهل سنت با هم همدیگه را تکفیر نمیکردن قال و صحیح من فارق الجماعه قید شبر فمات فمیتته جاهلیه کسی که جماعت مسلمان را ترک بکنه اگر بمیره بر جاهلیت مرده یعنی اگر کسی مثلا بیعتش رو با اون حاکم مسلمان حاکم مسلمان منکم قول الامر منکم قول الامر از ما باشه مسلمان باشه و اهل سنت باشه اون ولی امری که قرآن و سنت را قبول داره اون اول الامر که از ما هست اگر ما بیعتمون رو باش بشکنیم حکم ما چی اگر مفارقت اون جماعت کردیم حکم ما چیه حکم ما گناه کبیره یا یا, کافری حکم ما گناه کبیر است بخاطر همین خوارج که تکفیر میکنن ما تکفیرشون نمیکنیم چرا چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایه و من مؤمن بکفر فهو کقتل کسی که به مؤمن میگه ای کافر مثل اینکه او را کشته و کشتن هم گناه کبیره است پس تکفیر کردن گناه کبیره است و این کسی که جماعت مسلمان را ترک میکنه دوچاره اگر جماعت وجود داشته در زیر پرچم اون جماعت باشه و خودش بیرون بره و فیه بدعو الجاهلیت و انا بین اظهرکم دعوای جاهلیت من میون شما هستم به مهاجرین انصار گفت قبلا توضیحش دادم قال ابو العباس ابو العباس کیه ابن تیمیه كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهل هكذا شعار مذهب خودشو منتسب به مذهب خاصی کرد تعصب اون مذهب خرج داد یا جنسی یا شهری یا نسبی خودشو بهتر از دیگران دونست برتر دونست افضلیت به خودش داد این شعار جاهلیت را زده بل لما اختصم و انصار فقال المهاجر للمهاجرین و وقال الانصار یا للانصار قال ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم در خدا اسمشون گذاشته مهاجرین و انصار ولی چون اینجا عصبیت و قومیت اومد رسول الله ناراحت میشه و میگه دعوای جاهلیت و من در میان اونها هستم بس تعصب و عصبیت نسبت فرقه و گروه و شهر و فرقه و دسته و نسب و نژاد و ملیت جزء شعارهای جاهلیته قال وغضب لذلك غضبا شديدا به خاطر همین رسول میگه خشین شدن خیلی شدید قال باب وجوب الدخول في الاسلام كله وترك كل وترك ما سواه اسلام فقط این نیست که بلکه ما مسلمانیم بلکه باید کاملا تسلیم اسلام بشیم یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم کاف یعنی اسلام رو همش باید نه اینکه مثلا شخص بگه الان من نماز رو قبول دارم ولی زکات رو قبول ندارم شخصی بگه زکات را قبول ندارم این کفر چیه کفر عبا و کفر استکبار بگه من قبول ندارم من فرق بین که من رباخاری میکنم و بین که من ربا را قبول ندارم فرق بین این شخصی که من زکات نمیدم و بین که زکات را قبول ندارم اگر بگه زکات را قبول ندارم میشه کفر چی عبا و سکوا کفر اکبر ولی اگر گفت من زکات نمیدم میشه چی میشه عاصی و گناهکار فرق بین این دو تا یکی مستحله یکی مستحل نيس وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء كساني که دارا إيمان ایمان بهت بإيمان ایمان به نازل شده دين به دين بشيء دين به ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء اونایی که متفرق شدن اونایی که گروه گروه شدن از اسلام خودشون جدا کردن به اسم شاخه به اسم شیخی به اسم طریقتی فکری از اون اشخاص تو نیستی ای رسول خدا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا متعصب شدن نسبت متشیع شدن این یعنی متعصب شدن به اون گروهشون که خارج از اسلامه یعنی یک گروهی در اسلام تشکیل دادن و متعصب به اون شدن مثل بحث حماس من کردم لست منهم في شيء تو بر اونها نیستی رسول الله حماس بود فتح بود چی بود جبهه النصره بود داعشی بود رسول الله چی بود رسول الله داعشی بود رسول الله صلی الله علیه و هیچ یک از این افکار و هیچ یک از این ملت و افکار نبود ما باید همونطور قبلا گفتم ما باید اون فکر و اون اندیشه رو عرضه بکنیم بر راه رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ابن عباس رضی الله عنه فی قوله تعالی يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة والإعتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف چهرهای اهل سنت میگه روشن میشه عبد الله بن عباس میگه حالا آه، یک سوال گفت چهرهای اهل سنت نگفت چهرهای مسلمون آیا اهل سنت در زیر اون شعارها و در زیر اون شعارهایی که ابن تیمیه گفت وارد میشه خير جاء صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل السنة ورسول الله قلت ما أنا عليه اليوم أصحابي إنها تعريف إسلام ماس مسلمان ها یک روز وارد بهش میشن ولی کدوم یکی از این مسلمان ها اصلا وارد جهنم نمیشن اون اهل سنت واقعی حقیقی که بر که هدی نبوت بودن بر روش رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن اینها هستن که چه روز قیامت ابن عباس میگه چی چهرهشون نورانیه سفیده تبیض وجوه اهل سنت الائتلاف اونایی که اهل وحدتن همدستن با هم دیگه یک پارچه أمتك واحدان إذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يد جسدا همه به چشم برادر نگاه میکنه نه به چشم فرقت نه به چشم دشمنی و عداوت که زیر آبیش بزنه تخریبش بکنه بدگوییش بکنه این مدخلیه از ما نیست بغضش دارم این جامعه دوستش ندارم این نمیدونم تبلیغیه دوستش ندارم بغضش دارم به اسم اسلام فقط بغض کینه کدورت فرقت میگه چهره این اشخاص و تسود وجوه اهل البدع اهل بدعتی که اهل اختلاف و فرقت بودن چهرهشون چی میشه در روز قیامت سیاه میشه چون چرا چون جماعت مسلمان ها را کمرنگ کردن دنبال اختلاف و دشمنی و کینه و کینه ورزی بودن دنبال حل اختلاف ها نبودن بلکه اختلاف افکنی میکردن بین حل اختلاف و بین اختلاف افکنی فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله رسول برگردی به الله و رسولش عرضه بکنید ببینیم این چنین اندیشه این چنین مبدعی در مبدع رسول الله صلی الله علیه و بود یا نبود که با هم دیگه بر بگردیم نزاعمون رو بر بگردیم عرضه بکنیم با قرآن و سنت موافق بود با قرآن و سنت دو سر و چش این چیزی هست که خداوند در قرآن بهش هم میکنه و به حبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تختلفوا ومن و من يختلف ومن يشاقق كسب الرسول مخالفات بکنه روشش خلاف رسول باشه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيله نوله ما تولا عقوبتش عذابه توبیخ از طرف خداوند کسی که راه رسول الله صلی الله نگیره کل اون فرقه ها باید روششون منششون باید عرضه بشه به قرآن و سنت قال و عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني اسرائیل حد و نعل نعل یعنی همونطور که امتای پیشین گمراه شدن امت من هم همونطور جای رد پای اونها رو میگیرن همون جاهایی که بنی اسرائیل رفتن همون کار رو انجام میدن و همون چیزها رو انجام میدن همون که رسول الله وقتی که درخت ذات انواد بود وقتی که متبرک شدن به اون درخت رسول الله صلی الله علیه و سلم ناراحت میشه و میگه والله لقد سالتم كما سال بن اسرائیل موسی یعنی چیزی که از من خواستید همون سوال بنی اسرائیل بود تبرک جستن به درخت همونطور که بنی اسرائیل تبرک خواستن میگه که شما هم تبرک میخواد خدایی میخواد مثل بنی اسرائیل قال حتى ان كان منهم من اتى امه علانية كان في امتي من يصنع ذلك اگر اونها با مادرشون زنا میکردن کسانی از امت منم میان این کار انجام میدن و ان بني اسرائيل تفرقت على 72 مله وتفترق امتي على 73 مله كلهم في النار الا مله واحده بني اسرائيل به 72 فرقه تبدیل شدن متفرق شدن و امت من سه فرقه میشن همه جهنمی هم جز یک فرقه قبلا شرح دادم این حدیث قال من هي يا رسول الله قال ما انا عليه اليوم واصحابي اون چیزی که من و اصحابم میشه فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا ما أنا عليه اليوم وأصحابي مؤمن حقيقي مسلمان حقيقي نگاه بکنه بین گفتی رسول الله ما انا عليه اليوم واصحابي اون چیزی که من الان برشم و اصحاب من قال يا لها من موعظه لو وافقت من القلوب حیا اون قلبی که زنده است ای کاش بتونه این قضیه رو درک بکنه خودش عرضه بکنه عمل خودش بر صحابه رسول الله و بر صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینید چطوره موافق از اصحاب رسول الله هست یا نه قال رواه ترمذی و رواه ايضا من حدیث ابي هريره 11 تن از صحابه این حدیث روایت میکنه حدیث فرقه ناجیه و طرقش مدارش بر حسن و صحیحه قال لكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود بحث كلها في النار إلا واحدة هذا الحديث معاوية بيقوم هذا نذر حديث أبي هريرة قال وفيه أنه سيخرج من أمة قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يعني کسانی میاد اهل أهواء در أمة من إن بحالة حالت مرض در اون شخص تبديل مشه که کل بدنش و اعمالش رو فرا میگه جایی از بدنش رها نمیکنه مثل وبا و دا و مرضی که در بدنش افتاده جایی از بدن رها نمیکنه در همه چیز بدعت میاره در خوردنش میگه بگو بسم الله میگه بسم الله الرحمن الرحیم رسول الله صلی الله علیه و آله گفت سم الله بگو بسم الله نگو بگو الله بگو گفت سم الله و در روایت قل بسم الله و قل بیمینک بسم الله بگو میگه نه چه فرقی داره خدا در قرآن گفته بسم الله با جان تشریع شرع ذکر اذکار توقیفی صحابی اذکار خواب به جای و نبی الذی ارسل گفت ارسل رسول الله متوقف شد گفت من چی یاد دادم من بهت گفتم به نبی الذي ارسل گفتم به رسولك الذي ارسل اشکار توقیفیه ما باید اکتفا بکنیم بحث اکتفا است اکتفا به چی به شرع هدی رسول رسالت قضا میگفت گفت بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم میگفت بسم الله تنها آیا تو بهتر از رسول الله میدونی وقتی که میگی بسم الله الرحمن الرحیم یا رسول الله صلی الله علیه بهتر میدونست درست ذکره ولی که این ذکر تو اضافه بر شرعه و هر اضافه بر شرع بدعت. ذکر بعد از نماز 33 باره شخص بیاد 50 بار بگه این چی میشه چه بدعت در دین قال باب ما جاء ان البدع اشد من الكبائر بدعت از کبائر بدترن چرا قال باب ما جاء ان البدع اشد من الكبائر بدعت از کبائر از گناهان کبیره از قتل و زنا بیشتر چرا کی میشه جواب بده همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بدعت از صاحب بدعت توبه از صاحب بدعت حجاب شده فکر میکنه کارش نیه که هیچ وقت توبه نمیکنه ولی کسی گناهکاره میدونه گناهه توبه میکنه غیر از این در شأن مبتدع اومده که این شخص وارد حوض رسول الله صلی الله علیه و روز قیامت نمیشه وارد حوض رسول این در شأن گناهان کبیره نیومده در شان کی اومده مبتدعین و اونایی که بدعت گزار در دینه حالا چی میخواد گفتن بدعت فکری و اندیشه‌ای یا بدعت عملی باشه و قول الله عزوجل ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء در زیر مشیت خداونده هر گناهی چی میخواد بدعت باشه چی میخواد گناه باشه شرک اکبر رو خدا نمیبخشه قال فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم چه کسی گناهش بالاتره کسی که دروغ بر خدا میبنده تا مردم را گمراه بکنه بدعت دیگه میاد به دین یه چیزی نسبت میده میگه این دین خدا در که دین خدا نیست چه کسی از این شخص ظالم تره جز ظالمترین اشخاص واقع شده از کسانی که گناه مرتکب شدن این شخص بالاترین گناه مرتکب شده قال لیحمل اوزارهم كامله یوم القيامه من اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون یعنی هر کسی راه گمراهی را ایجاد بکنه گناه کسانی که بعد از اون خواهان اومد بهش نوشته میشه همونطور که بر قابیل گناهان تمامی قاتلین خداوند به گردنش در روز قیامت میاندازه هر بدعتی ما آوردیم بدعتگذار یک فعل شدیم گناهان دیگران به پای ما نوشته میشه این از شدت و از, از نوع این گمراهیه و شدت این گمراهیه بحث بدعت قال في الصحيح انه قال في الخوارج اينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيت لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد خب اینجا اهل بدعت خوارج بدعت در دین خروج بر حکام رسول الله صلی میگه من زده بودم اونها را چنان میکشم مثل کشتاری که خداوند بر سر کی داشت بر قوم عاد چنان چه اونها را خدا هلاک کرد دست پاشون خدا قطع کرد من چنان بلایی بر سر اینها خوارج نازل میکنم قاتل فقط گردن زده میشه ولی که اینها میگه مثل قوم عاد اونها را خواهم کشت بحث شدت چیه شدت گناه مبتدع بدعت فکری که الان مثلا خوارجن شدت اونها از گناهان یعنی از گناهان شدیدترن و بدترن تا جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته اگر من زنده باشم اینا خروج بکنن اونها رو خواهم کش مثل قوم عاد قال و فيه انه صلی الله علیه سلم نهى عن قتل امراء الجور ما صلوا رسول الله صلی الله علیه و سلم از کشتن امیرانی که ستمکارن ستمگرن نه کرده اگر نماز بکنن همونطور که رسول ما اقاموا فيكم الصلاه هرچند که گناه داشته باشن هرچند گناهکار باشن خروج بر علیه حاکم را شرع نهی کرده هرچند که ستمگر باشه ستم بکنه ستم را خدا میبخشه رسول نگفت برید بکشید اون ستمگر حاکم ولی که خوارج را گفت خواهم کشت یعنی عقوبتی که بر خوارج نوشته شده بیشتر از ستم و ظلم یک ستمگر و ظالم قال وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظ من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة كسي که راه منش رسول الله را زنده بکنه سنت حسنة داشته باشه و اونم سنتی که از بوده زنده بکنه مثل تراویح سنتی بود از سنت رسول الله نه که عمر از خودش داد نعمت البدعه نعمت السنه هذه بهترین سنت یعنی اینجا بدعت منظور سنت نه منظور اون بدعت حسنه چون بدعت وقتی که رسول الله انجام نداده باشه اینجا رسول الله صلی انجام داده بود و کسی که دری از گناه را باز بکنه بدعتی را باز بکنه گناه کسانی که به اون عمل خواهند کرد به اون شخص نوشته بشه بدونی که از گناهان اونها چیزی کم بشه قال باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة خداوند توبه را صاحب البدعة حجاب كذا يعني توفيق توبه را پیدا نمیکنه هذا مروي من حديث أنس من رسيل الحسن وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كنا عند رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن فقلت أشعرت أن فلان ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليه من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه يعني شرير رسول الله صلى الله عليه وسلم كسانك در خروج در تکفیر میفتن اینجا یمرقون من الاسلام وقتی خارج شدن رسول الله میگه تو ملا یعودون نفیه، دیگه بر نمیگردن چرا چون توبه بر اونها حجاب میشه کم میبینید یک کسی فکر داعشی داره فکر تکفیری داره توبه کنه چرا چون به اسم بدعت حسنه داره نهایی این فکر نیک و فکر درست داره بجن نمیتونه توبه بکنه چون با خوشبینی داره نگاهش میکنه قال رسول احمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبه توفیق توبه را پیدا نمیکنه حالا الله و صلی الله علی محمد و علی محمد